Apirilak amar ditu gaur azteazkena da eta uberrion albistegia duzu, e, berriozar irratiaren albiste emankizuna. Ernesto Praten aurkako epaiketa atzo epaiaren zai geratu zen Madrilen. Ernesto Prat urzainki berriozartarriak ukatu egin zuen eta kokidea izatea fiskalak defenditu zuen bezala atzo Madrilgo entzutegi nazionalean ospatu zen bere aurkako epaiketan. Bere militantzia politiko-soziala onartu zuen bai fiskalak defenditutako dena eta dela tesia errifusatuz. Defentsak frogatzen frogarik etzirelakoan praten absoluzioa eskatu zuen, ordea fiskalak hasierako zortzi urteko espetxe zigorra mantendu zuen. Epaia hilabete honetan zehar ezagutzea espero da. Gaurtik aurrera, 2000 ko errenta itorpena kontsultatzeko aukera dago. Gaur apirilak amarretik aurrera, interneteko navarra.es elbide elektronikoan, hogasun foralak zure errenta itorpenaren proposamena egin ote duen konsultatu daiteke. Horrela bada, zure ordenagailuan gorde edo imprimatzeko aukera ere baduzu. Sahararen aldeko egunen karira maika ekitaldi eskaineko dituzte berriozarren datozen egunetan da. gaurtik hasita. Alaxe da, gaurtik hasita berriozarko Sahararen aldeko lagunak izeneko elkarteak berriozarko udalaren laguntzarekin Sahararen aldeko elkartasun egunak antolatu ditu gure herrian. Esan dugun bezala, gaur bertan hasiko dira jardunaldi hoiek hitzaldi batekin. Saharak Nafarroan duen ordezkaria, berriozarko udaleko ordezkari bat, eta anas zein anarreaz erakundeetako kide bana arituko dira solas Sahararen egoeraren inguruan arratsaldeko zazpi terdietan izanen da hori kulturgunean. Hilaren amabian ostiralarekin Saharari buruzko zineforuma antolatu dute erdaraz kulturgunean arratsaldeko zortzi terdietan eta larun batean jai giroa izanen da nagusi aurrentzako ekitaldiak e, popi zarriatrako paiazoak eta afari solidario bat eginen baitira e, lehenbizikoak eh, Euskal Herria plazan Eh, bigarrena afaria El elkartean. Tokiko elkarte kantolatzen dituzten jarduera laguntzeko diru laguntza deialdia ireki da. 2013ko apirilaren bitik 15era bitartean epea zabalik dago eskaerak egiteko. Deialdiak Berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du honako esparru hauetan egiten diren jarduerak sustatzeko. Berdintasuna, euskara, gazteria, hezkuntza, jaiak, kirola eta kultura. Eskaerak berriozarko udaletxeko erregistroan aurkeztuko dira, kale berri kaleko zazpigarren zenbakian, eta interesdunek udalaren auzo bulegoan ere izanen dituzte eskura deialdiaren arauak. Ostiralean berriozer eta ezkaba toponimia argazki ralilaren sari banaketa eginen dute. Iruña herria ezkaba, begi, mendiari begira jardunaldien baitan antolaturiko berriozar eta ezkabako toponimiaren inguruko lehenengo argazki realiaren sari banaketa ostiralo honetan apirilak amabi arratsaleko zazpi terdietan izanen da kulturgunean. gunean. Basalei duo kontzertua eskainiko du larun batean ere bai. Kontzertua bizatitan manatuko da, lehenengoan basalei duok parte hartuko du ibaito hori bio trompetarekin eta ane perrigo pianoan bikoteaz eh, osatuta piatzola eta bolinen obra ezberdinak joko dituzte, beraiek egindako moldaketekin. Bigarren zatian lore amenabarrek akordeo hilariak joko du estilo ezberdineko obrak joz, Bach, Eskarlati, Krasnaia, Semionov, Kusiakov, Rachmaninov eta sarasate. Egitarau hau apirilean kuenkako lehiaketa batean ere joko dute. Kontzertua larun bat honetan apirilaka amairuan izanen da arratsaleko zazpietan entzunaretoan berriozarko udalaka antolatzen du eta sarrera bi eurokoa da. Apirileko feria ospatuko dute asteburu honetan Loskubas elkartean. Asteburuan Rozioko giro tipikoa edukiko dute Loskubas elkartean izan ere, larun batean Arratsaldeko 6etatik 8 Rozioko talde baten emanaldia izanen da. Igandean berriz Zalgurdian zaldiz tiratutako gurdian ibiltzeko aukera izanen da elkartearen egoitzara hurbiltzen direnentzat egurdiko 12etatik aurrera. Berriozarko udalak webgune berria berritua aurkeztu du. Berriozarko udalak bere webgune berritua zabaldu du, betiko helbidean irubebikoitza.berriozar.es hasierako egun hauetan gerta litezken akatsak barkatzea eskatu du, galderak eta iradukizunak horriaren behe kokatutako iradokizun postontzian bideratu daitezke. Parte hartze handia 2008ko berriozar padel zailkaipenean. Alaxe da, gure Kirol Kronika azteko, albiste hau eh, aukeratu dugu, aurreko astean 2008ko padel zailkapenari hasiera eman zitzaion, amairu taldetan banaturik, hogeita emeretzi bikotek parte hartzen dute, Kirolonek bi seksuen artean arriak azta izaten ari da, egin berriak diren padeleko zelaien ordutegiak ia beti harturik daudelako. Ilabetero, bikote berrien izen emateak hartuko dira zailkapenean Parte hartzeko Beno joan, orain prentsa digitalari errepasoa emateko unea iritsi zaigu, zer dio gorko prentsak? Bueno, ba, beti bezala Euskara Hutxean argitaratzen den egunkari bakarriarekin, hasiko dugu gaurko errepasoa, berria egunkariarekin, eta bueno, ba, berrian dolumina da nagusi, ba, bertoko eh, nagusi eta arduradunetako bat e, atzo hil baitzen. Josean Lizarribar berria taldeko lehendakaria hil da hori da gaur berriak dakarren titular nagusiena. Baina badira bestelako batzuk ere, aktualitateari lotuak beti ere, geroa baik zentsura mozioaren alde bozkatuko du. Eta bukatzeko hausen, afarruan abortatzeko klinika pribatu batekin eginen duituna Marta Berak. Gara egunkariarekin jarraituz, eh, hause irakur dezakegu, UPID bakarrik gelditu da Espainiako Kongresuan ilegalizazioa eskatuz. E, eh, urbilago, Madriletik nafarrora geroa baik zentsura mozioa babestuko du, eta Barzinaren Euskarri bakar gisa utzi du PSN. Eta e, hain berri egunkarian irakurtzen genuen beste albiste bat. Marta Berak konzertazioa aztertuko du Antsoaingo klinikarekin abortuak pra praktikatzeko. Bilatuertak Euskaraz bizitzeko eta ikasteko eskubide aldarrikatuko du hilaren hogeita bateko festarekin. Eta bukatzeko, ba, festa giroan eh, amaituko, amaitzen du garak eh, bere Nafarroareko Kronika, iruñeko peinetako gazteek euren eguna ospatuko dute datorren larun batean. Diario de Noticias eskuartean hartuko dugu orain, Espainiako bankuak ere etzekien kaneko permanentea existitzen zenik. Ez Espainiako bankuak ez da beste hain, ta beste hainbat lagunek ere. E, bestelako kontuen artean hau UPNek ez du oraindik abian jarri iruneko etxe bizitza utzen erregistroa ama mila inguru direla kalkulatzen du diario de noticiasek. Berreun bat lagunek eskratxea egin zuten Partido Popular egoitza huts eta itxian hori iruinean izan zen eta bukatzeko lerroburu hau irakur dezakegu geroa baik babestu eginen du Barzinaren aurka aurkeztutako mozioa. Zentsura mozio horri buruz diario de Navarrak ez du inolako titularrik eskaintzen bere dizio digitalean, baina honakoak eh, bai ematen ditu arartekoak informazioa emanen du etxe gabetzen erreformaren inguruan. Eta e, albiste horri lotuta ondoko titularra desjabetzen aurkako eskratxea alderdi popularraren iruneko egoitzaren aurrean. Etxe bizitza eh, izpide beste titular bat ere aipatzen digu diario de Navarrak babestutako etxe bizitzen salneurria bere horretan geldituko da datorren urtean ere. Eta bukatzeko albiste bitxi bat erditzea kalean bertan noainen antza denez hogeita malau urteko emakume bat aurra, emakume batek aurre izan zuen kaleko aparkaleku batean eta bere senarriak lagunduta. eguraldia ezmintzatzeko mm, e, garaia. Hildu zaigu, azpimagarriana aurre temperaturaren igoera izango da, udaberriko balioak izango ditugu, gainera giro argia espero dugu odei bakan eta ostarterekin, e, hala ere ezin dugu baztertu odei trinkoagoaren batek, e, tanta batzuk ustea egualdeko aizea bizi ibiliko da, e, ereziki arratxalde partia. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari, albistegiari dagokionez, informazio gehiago tozen orduetan, berriozarri irratiaren sintonian FMko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.